Guacha loco. <laughs> Como dice Little Ricky. ya que no soy moneda de oro. Paso por alto chisme y empiezo a forjar el borro. La envidia me inspira y eso es lo que más adoro. Toda tu discografía con una rola la devoro. Traigo la boca seca, tanta mota que consumo. Cierro la ventana para que el cuarto se llene de humo. Sí, pero después del desayuno, como quieran, barrio, barrio, que se venga uno por uno. Estoy más firme que un soldado con bandera mexicana, marihuana de México a la frontera. Que no falte la loquera ni dinero vivir como quisiera. Cambiarles mi vida entera. Yo te garantizo que a mí me vale chorizo. Con permiso, no te quitas, te voy piso si es preciso. Loco, yo nomás te aviso pa' que no salgas muy tarde. Si a ti te vale, a mí me vale 30 madre. No quieren respeto cuando ustedes no respetan. Se hablan mal de mí porque saben que se me sienta. Hablan de los huevos pero abrazan la corneta Mientras yo bien grifo y loco mira mi cara contenta Los que me conocen saben bien que estoy pirata Y gracias a los que me escuchan voy a seguir dando lata No me vengan con sus rimas y su producción barata Yo soy Busby contra los ahorita son la mera nata Salud a los copas mejor corre por tu bien Y siempre andamos bien al 100 con la fuerza de este tren Diario fuma cantando en el lado sur de En Este México querido, lleno de envidia y traición, aquí donde cada rapero tiene su propia versión. Que dice que soy mejor que aquel, que dice que esperen lo que viene. Mi jefito un día me dijo que ningún pudo te frene. Subiendo en esto voy peldaño tras peldaño, no olvido de dónde vengo, ni mis tramos, ni mi paño. Soy humilde, soy carnal, nomás escucha este consejo. Soy entre locotes, locote, no soy entre tren pendejo. No quieren respeto cuando ustedes no respetan. Se aman mal de mí porque saben que se me sientan de los huevos pero abrazan la corneta Mientras yo bien grifo y loco mira mi cara contenta Como quieren respeto cuando ustedes no respetan Se hablan de mí porque saben que se me sienta Hablan de los huevos pero abrazan la corneta Mientras yo bien grifo y loco mira mi cara contenta Como quieren respeto cuando ustedes no respetan Se hablan mal de mí porque saben que se me sienta me sienta. Hablan de los huevos pero abrazan la corneta mientras yo bien grifo y loco mira mi cara contenta.